Imen e ver ben a-war de noz Oui, an che war, Me vo nabu, a dal na eur. Che mar gavet ir ou amze In o a vehet Pa, vainchet. Mem breur a me hander ou genang. Na ou kaniter zet, vainchet dinan Nan, e rima ou i sonang bar fech benek ba brecht. Don che sur de zunet, marse, me an che trabet.